separi electro rubon per biera gisto. Se elektronikai apparatoi havas defecton, ili rapide estas jetitai al rubageio, cae appenao estas reciclatai. Tion volas shangi esploristoi de la agricultura universitato en Vieno. Ili disvolvis procedon Ciu separas la diversain metalloin en la rubo favor coste cae dauripove. Tio eblas per gisto, ciu estas restajo, cela bier farado. Ciu iare pli cae pli da elektronicae apparatoi estas jetitai al rubageio da ciu iare ecestanta monto da electro rubo, iam antau tri iaroi estis cun quindec sep milionoi datunoi pli pesa ol la Cina murego. Lau taxoi, gis la iaro 2030 povus accumuligi pli ol septec milionoi datunoi da electro rubo en iaro des pli gravas lau faculoi cae medi organizoi recicli electro rubon giuste cae reuse bligi la engi en construitain materialoin. Ce defectitae electrae apparatoi, tio tamen estas suffice mal simpla affero tio estas causita precipe de la complexezzo de la electrorubo, diras biotecnologo. Egale, tu porteblai telefonoi, dom mastrumai apparatoi, au partoi de la elektronica trafico, CIAM temas pri productoi, ciui en havas tre malsamain metaloin cae plastajoin, Por la economio, estas precipe interesae la suffice costai cae ofte nur limigite disponeblai metalloi. Aluminio, cupro, cobalto, nicelo cae zinco estas nur celcae ele exemploi por ciui laula biotecnologo rentumas la reciclado ancao finanze la elfiltrado de unuopai metalloi tamen estas tre malfacila. Las sciencistoi trovis portio la procedon de biosorbado, ce ciu sub certai condicioi povas colectigi metalloi ce la surfazzo de biologia materialo. Tiu cele ili utiligas purigitan cae secigitan bieran giston quio estas restajo de la bier farado. Bier gisto iam estas tre amplexe esplorita. Pro tio oniscias, che sur la surfazo de tiui gistai celoi estas reacciai gruppoi. En nia caso estas negative chargitai cel gruppoi, Kiwi altiras positiva in metallo ionoin diras la biotecnologo cae la esploristoi vere successis helpe de la gisto el tiri certain metalloin el solvaggio cun gisto. Ni pobis fine attingi efficetson de exemple circau septec procentoi da aluminio cae de circau septec procentoi da cupro cium ni pobis el preni el la solvaggio cae per pli detalai agordoi eblos atingi procentajon de pli ol naudec por la elfiltrado de la enhavatai metaloi. Char biera gisto estas grand quante disponebla, gia aplico estas favor costa, cae la procedo el Austrio utiligis crom producton de la industrio quio alicase grand parte estus forretita, crome temas c'e la biera gisto pri complete sendangera organismo, quio ne causas iain riscoin por la sano. Nun necessas staurigi la laboron por disvolvi industrian procedon, quio permessos grand quante applici tion metodon de elfiltrado de metalloi el Electro Rubo